العلامة مقبل بن هادي الوادي katika kitabu chake cha hukumu taswiri dhati al-arwah asema فنصيحتي لطلبة العلم ألا يغتروا بقول فلان ولا فلان نصح zangu kwa wanafunzi sijui vipi mashekhe na maduati na walimu wa madaris na wenye marakizi na vituo nasaha zangu kwa wanafunzi wasighurike na kauli ya fulani na fulani wa alla yuhakimu illa kitab Allah ta'ala eh, wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wasifanye hukumu kwenye lolote lile isipokuwa ni kitabu cha Allah ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam maneno mazuri safi kabisa maneno matamu hayo Sheikh Saleh Al-Fauzani ana maneno fulani aliyozungumza katika sharh ya usulu sita anasema نحن سيسي السلفيين أهل السنة لم نكلف باتباع الناس hatujakalifishwa kuwafuata watu sisi hatujakalifishwa bwana kwa sababu eti kwa Sheikh fulani usimame mbele zao useme sisi tunamsimama kwa sababu Sheikh fulani yuko amesema hivi hatujakalifishwa kufuata watu inma umirna bitibai dalil alquran wa sunnah ilivyo ni kwamba tumeamrishwa kufuata dalili katika Qur'ani na Sunna hadha huwa alhaq ma umirna bittibai fulani wa fulani hii ndiyo haki hatujaamrishwa kumfuata fulani na fulani wallahu ta'ala lam yakilna ila araina na Allah ta'ala hajatuegemeza katika rai zetu wajtihadatina na kwenye jitihada zetu mashaikhe maulama wao wana rai wana ijtihadi wanaozifanya kwa ilmu waliokuwa nayo lakini kinachoangaliwa ni kauli na ijtihadi iliyoambatana na dalili bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu bali Allah ta'ala ameteremsha juu yetu kitabu chake na akamtuma kwetu sisi mtume wake wa idha rajana ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam zala shiqaq haq kama alivyosema na tutakaporejea katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sala sallam magomvi na mipasuko itaondoka haya maneno nataka wazingatia mashaikhe maduati wanaochukua taswiri waliokuja na balbala hili na vurugu hizi walizokuja nazo wakatutoa katika asili ambayo tunaifahamu sisi wazala al-ikhtilaf na zitaondoka ikhtilaf wajtamaat al-kalima na neno litakuwa moja kati ya salafiyin wallahi maneno haya ni haki maneno sawa kabisa kwa kitabu na sunna ndio kalima itakuwa moja zitaondoka ikhtilafu na mizozo kati yetu sisi salafiyin jawabu kwa wajihi wa pili bado wajihi mmoja sio wajihi wa mwisho dhidi ya wale ni jawabu kwa wajihi wa mwisho dhidi ya wale ambao wanaishikilia kauli ya Ibn Uthaymeen akizivua sura hizi za kisasa na taswiri za kisasa kwamba hizo haziingii ni kuzitaja akwali za shekhe mwenyewe alizozizungumza mwishoni mwa umri wake tofauti na hizi ambazo zimetangulia mwanzo alikuwa akiona hivyo bali zingine zikiashiria wazi kwamba shekhe amefuta maneno yake mwishoni mwa umri wake akabaki katika ujumla wa kuharamisha taswiri na aina zake zote Sheikh Ibn Uthaymeen ana fatawa za wazi katika masala haya zilizonukuliwa katika majumuu ya fatawa zake juzo ya pili ukurasa 269 na nitazisoma hapa lakini pia juzo ya pili ukurasa 287 tachukua fatwa zake mbili tu fatwa ya kwanza الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أمير ameelekezewa swali nasemalo hivi لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما إما لممثلين alamiyin au unasin mashuhurin kwa hakika zimekithiri kuorodheshwa na kunukuliwa sura za watu wazima na watoto wadogo kwenye maduka makubwa ya kibiashara na sura hizo imma ni watu wa maigizo katika walimwengu au ni watu mashuhurin au watu mashuhuri wakitangaza biashara وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع na hiyo ni kwa ajili ya kuzitangaza bidhaa na kuziorodhesha bidhaa wa inda inkari hadha almunkar na wakati tunaukataza huu munkar yujibu ashabu almahallat wanajibu watu wenye hayo maduka bianna hadhihi suwar ghairu mujassama kwamba hizi sura si zile za kuchonga zile ni tofauti na hizi ni tofauti wa hadha yani ana laysat muharrama na hii inamaanisha kwamba hizi sio za haramu wa hiya laysa taqlidan li khalqi Allah ta'ala na hizi si kuija na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala biitibari hakuzingatia zenyewe biduni dhillin sawazina kivuli yaquluna innahum hapa ni muhimu zaidi na wanasema watu wenye mahalat wenye maduka hayo wenye kutengeneza hizo picha kwa ajili ya kutangaza biashara zao wanasema hivi innahum qad talau ala fatwa lifadilatikum bijaridati almuslimun wao wameiona fatwa yenu fadilatakum ambayo ipo kwenye gazeti la almuslimun mafaduha maana yake na hukumu yake anna taswira almujassam huwa almuharram kwamba taswiri za sura za kuchonga ndizo ambazo zimeharamishwa wa ghairu dhalika fala nyinginezo kama hizi hazijaharamishwa fanarju min fadilatikum tawdhihi dhalik tunataraji kwa fadhila zenu kuliweka wazi jambo hili swala hili la ashiria wazi kwamba kweli shekhe ana fatawa alizozitoa huko nyuma akizivua sura hizi za kisasa katika ujumla wa sura zilizofanyaje ziliharamishwa akajibu fadhilatuhu biqawlihi man nasaba ilaina anna almuharrama min as-suwari huwa almujassam atakayenasibisha kwetu sisi kwamba picha za haramu ni zile zenye vilili peke yake kwa maana za kuchongwa peke yake wa anna ghaira dhalika ghairu haram na kwamba zisizokuwa hizo si za haramu faqad kadhaba alaina huyu anatusemea uongo ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه sura sisi tunachokiamini tunachokiona kwamba haifai kuvaa nguo ambayo ina picha sawa kana min libasi sighar sawa sawa ni mavazi ya watoto au milibasi libasi kibar au mavazi ya wakubwa wa annahu la yajuzu iqtina'i suwar na kwamba la yajuzu iqtina'u suwar haifai kuhifadhi picha lidhikra kwa ajili ya kukumbuka ukumbukumbu au ghairiha au mfano wake kwa ajili ya kutizama tu kustarehe mashallah shekha anatoa mawaidha amevaa kilemba na kuangalia wanaume na wanawake ulipopendeza mwenyewe umevaa na saa yako na kilemba chako shekha akasema au ghairiha sisi tunaona kwamba picha zote hazifai illa ma da'at adharuratu au alhajatu ilayhi isipokuwa zile picha ambazo dharura imetulingania inatuhitajia tufanye au haja na hitajio linatulingania si tuzifanye mithli mfano atabiia mfano picha kwa ajili ya kitambulisho wa ruhusa na kwa ajili ya driving license kwa ajili ya leseni wallahu muwafiq na Allah ndiye mwenye kuwafikisha kwa anasema picha ambazo tunaona kwamba hizi zinatoka katika uharamu ni picha ima zenye dharura au hitajio mfano wa picha kwa ajili ya kitambulisho au kwa ajili ya ruhusa kwa ajili ya leseni kaambiwa lazima upige picha kwa ajili ya leseni au passport na mfano wake fatwa ya pili hii ipo katika juzu ya pili kwa fatawa za shekhe katika fatawa zake ukurasa 287 mpaka 288 Sheikh aliandika barua ikianza hivi mi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ila akhihi al-mukarram wa sheikh barua hii inatoka kwa Sheikh Ibn Uthaymeen inakwenda kwa ndugu yake mkarimu hafidhahu ta'ala Sheikh aliandikiwa barua akipewa nasaha na akikumbushwa kwamba shekhe, wewe umewafutu watu fatwa ya kuruhusu picha na mfano wake. Shekhe akaandika barua hii kuonesha kwamba shekhe alikuwa anaona hivyo hapo nyuma. Shekhe akaandika akisema, wajaala min ibadihi salihin, Allah amfanye ndugu yangu huyu ni katika waja wake wema, wa auliyaihi almu'minin almuttaqin wa hizbihi almuflihin, amin. Allah amfanye ni katika waja wake wacha Mungu, mawalii zake waumini na katika kundi lake lilofaulu amin wa baad faqad wasala kitabukum alladhi tadhammana as-salamu wan-nasiha kwa hakika kimefika kitabu chenu kwa maana ujumbe wenu umefika uliobeba salamu na nasaha fa alaykum as فعليكم wa rahmatullahi wa وبركاته wa jazakumullahu anni ala nasihatikum baada salamu akasema allah kulipeni kila la khair juu ya nasaha zenu albaligha za alati asalu Allah taala an biha ambazo namuomba Allah taala alinufaishe nazo wala raiba anna tariqata التي salaktumuha fi nasiha hiya الطريقة المثلى litanasub baina alikhwan hapana shaka njia mlioipita ya kunasihiana ndio njia nzuri ya kunasihiana kati ya ndugu fa innal insana mahalul khata'i wa nisyan hakika mwanadamu ni mwenye mahala pa kukosea na kusahau wal mu'minu mir'atu akhihi na muumini ni kioo kwa ndugu yake wala yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na hatuamini imani kamili mmoja wenu mpaka apende kwa ndugu yake anachokipenda kwa ajili ya nafsi yake shekhe aliandikiwa nasaha na ukumbusho si kwamba ukiwa shekhe wewe hivi ah na hili limepita katika minasa mbalimbali tukilieleza hili walaqad balagat nasihatukum minni mablaghan kabiran na kwa hakika zimefika na saha zenu kwangu mimi eh, kwa kiasi ambacho ni kikubwa tu bima tadhammanatu min alibarati alwaidha wadda'awati sadiqa kutokana na kile ambacho kimebebwa ndani ya ujumbe wenu katika sentesi zenye mawaidha ndani yake na dawa na nasaha za kweli asalullah ayataqabbalaha muomba Allah akubali wa ayaktuba lakum mithlaha na Allah awaandikieni mfano wa malipo haya ma ashartum ilayhi Allah na mlichokiashiria Allah kuhifadhini min tikrari au min takarruri jawabi ala ibahati suwar katika kujikariri majawabu yangu juu ya kuhalalisha na kuruhusu picha almaakhudha bil ala zenye kuchukuliwa na ala na vifaa vya kisasa mlichokitaja kwamba zimejikariri fatua zangu nikiruhusu picha zinazochukuliwa kwa vifaa vya kisasa fa inni ufidu akhi basi kuanzia leo mimi namfidisha ndugu yangu lam ubi itikhadha suwar mimi sijahalalisha kuzifanya hizi sura walmuradu na maanisha surata ma fihi ruhi min insanin au ghairi sura zenye roho za wanadamu au nyinginezo illa ma dati dharuratu au alhajatu ilayhi isipokuwa zile tu ambazo dharura inazihitajia au haja inazihitajia kama vile atabiia waruhsa kama vile kwa ajili yani kupiga picha kwa ajili ya kitambulisho au kwa ajili ya leseni wa ithbati alhaqaiq wa nahwiha na kuthibitisha uhalisia wa baadhi ya mambo na mfano wake wa ama tikhadhu sura lit'azim ama kutengeneza sura na kupiga picha kwa ajili tu ya kujiadhimisha au lidhikra au kumbukumbu au litamatu ibn nadhari ilaiha au kustarehe wakati wa kutizama kama ilivyo kwa nini tumchukua shekhi fulani kustarehe wakati wa kuangalia kwa sababu kama ni mawaidha na darsa na nasaha tasikiliza hivi kama tulivyozoea tangu mwanzoni au taladhudhi biha au kustarehe kwayo fa inni la ubihu dhalik hizo mimi siziruhusu sawa kana timthalan au raqman wa sawa kana marquban bil yad au bil an sawa sawa ni masanamu picha za masanamu au za, za kuchora sawa sawa zinazochorwa kwa mkono au zinazochukuliwa kwa vifaa vya kisasa kamera yani kwa nini ewe shekh liumumi qauli nabii sallallahu alaihi wasallama la tadkhulu malaikatu baitan fihi sura kwa sababu ya kuenea kauli yake sallallahu alaihi wasallam angalia kila wakienda dalili wewe na nyinyi mtakapozungumza mlete dalili tunarudia hapa tunakazia hapa kwa sababu ya kuenea kauli yake mtume sallallahu hawatoingia malaika nyumba ambayo ina sura wa maziltu ufti bidhalik وآمر من عنده صورة للذكرى بإتلافها وأشدد كثيرا idha كانت الصورة صورة, صورة ميت sijaacha natoa fatwa hii na namwaamrisha ambaye ana picha kwa ajili ya kumbukumbu aichane na iangamize tena nashadidia zaidi ikiwa picha ni ya maiti mtu tayari ashakufa wa amma taswiru dhawati alarwah maneno haya natosha lakini acha nimalizie kwa sababu usije kaonekana kuna maneno ambayo nimeacha yanavunja huku juu ama kusawirisha sura za viumbe vyenye roho min insani sasa mwanadamu au ghairihi au kiumbe kingine fala raiba fi tahrimihi hakuna shaka katika uharamu wake wa anna min kaba'iri dhunub na hakika jambo hilo katika madhambi makubwa aha lithubuti laani fa'ilihi kwa sababu ya kuthubutu laana kwa mfanyaji ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam kupitia katika ulimi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha dhahiru fima idha kana timthali na hilo liko wazi ikiwa picha ni sanamu au mujassaman au kana bil yad au ikawa imechorwa kwa mkono ama idha kana bil alati alfawriya ama pia ikiwa imechukuliwa kwa vifaa vya kisasa hivi vya haraka hivi vya kisasa hivi alati taltaktu surata wala yakunu fiha ayu amal ambavyo wenyewe vinachukua sura mubashara na mtu hafanyi kazi yake ya kuchora min almultaqti wa yule ambaye anachukua sura hiyo min takhtiti kama vile kuchora sura wa tafsili jismi kuachanisha na kuchora viungo wanawihi na mfano wake fa inni fa in iltaqatat as-sura li ajli dhikra wa nahwiha au ultuktati suratu liajli dhikra, wala kama itachukuliwa picha kwa vifaa hivi vya kisasa kwa ajili ya kumbukumbu na mfano wake kustarehe kwa kutizama, kama alivyosema min alaghrad, katika malengo alati la tubihu ittikhadhu sura, ambazo haziruhusu mtu kutengeneza sura. Fa inna iltiqataha bil alati muharram tahrimul wasail, hakika kuzichukua pia kwa vifaa hivi ni haramu. وإذا التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة أما يكتشكلوا صورة وأجيل ضرورة أو حاجة فلا بأس بذلك هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة هو مختصر وريانه كمسألة هاي فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به اكيوا كنا usawa basi kutoka kwa Allah Ta'ala ndiko kuna taufiki juu كتكهيلو hilo na yeye ni mwenye kutunuku katika hilo wa khata na ikiwa ni makosa famin kusuri au taksiri basi ni katika uzembe wangu wa as'alullaha ta'ala ayafu anni minhu namwomba Allah anisamehe kuna kwa hilo kosa wa ayahdiani ila sawabi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh majmuu fatawa ibn Uthaymeen juzuu hiyo ya pili ukurasa huo ambao nimeutaja hapo nyuma wallahu waliyutawfiq kwa leo nitasimama hapa